انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان ده بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان جهانیان صبح را الله بشب رساني دي وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و اشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من از تنبلی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید با امید اینکه روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی سپری گردد امروز شنبه 13 رمضان سال 1437 تجری قمری توجه شما را جلب می دارم با آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی نخست سرخطی چند خبر صلیل کشته شدن یک افسر اردی ملی در جلال آباد حمله گسترده دولت اسلامی در شهرهای تکریت و بیجی حلاکت یک افسر آمریکایی در ترکیه تسلط مجاهدین دولت اسلامی بر پنج پایگاه دشمن در تدمر کشته شدن 13 معارض سوری در حلب و وقوع یک حمله استشادی بر کردهای ملحد در شهر منبیج صليل الصوارم نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة ما اقتحام يبيد الطغاة وحسن مصطفى و این هم مشروع خبرها گزارش از خراسان می رساند که حوالی 8 و سی صبح امروز یک افسر بیلن رتبه نیروهای اردی ملی که مسئولیت اکمالات مرتدین را بر عهده داشت در ساحای فامیلی شهر جرلابات. با ضرب گروله به قتل رسید در همین حال یک خبری دیگر از این شهر میرساند که یک عضو طالبان نیز در منطقه فامیلی با ضرب گروله کشته شده است تازه ترین گزارش ها از عراق گوید که مجاهدین دولت اسلامی بر موازی شب نظامیان بسیج مردمی و نیروهای پیشمرگه کرد در شرق شهر تکریت حملاتی را انجام دادند. مجاهدین دولت اسلامی پس از درگیری اندکی توانستند بر چندین موازی دشمن تسلط یابند. همچنان در حملات اولی تعدادی از اسلحه غنیمت گردیده و شماری از افراد دشمن کشته شدند. سپس دامنه درگیری ها به مناطق زنجلیه، عبوت و بیرحمت کشانده شد و اساکیر دشمن در این مناطق غافلگیر شدند. پس از چند ساعت درگیری نیروهای دولت اسلامی بر مناطق مذکور تسلط یافته و 25 تن از سربازان دشمن را به هلاکت رساندند که در میانشان یک افسر نیز موجود بود. همچنان در این جنگ ده اراده واسطه نظامی از بین رفت در همین حال یک حمله کننده استشادی با استفاده از موتر بم گذاری شده پایگاه نیروهای پیشمرگه را در بین جاده ارتباطی شهر توس و تکریت آماش قرار داد که باعث کشته و زخمی شدن 16 کردی ملحد گردید این در حالی است که خبرها از شدت درگیری در اطراف بیجی نیز حکایت دارد در ترین موارد نیروهای دولت اسلامی بر موازی اساکر عراقی در نزدیکی پولی اسمده در شمال بیجی حمله کردند نخست یک حمله کننده استشادی تجمع همین نیروها را در منطقه مذکور آماش قرار داد و سپس گروه های مهاجم دست به حملات تهاجمی زدند در درگیری هایی که در این محل رخ داد هشت واسطه نظامی دشمن از بین رفته و سیزده پایگاهشان به طور کل به آتش کشیده شد خبرها از ترکیه است که گروه امنیتی تابع دولت اسلامی روز دوشنبه گذشته یک افسر آمریکایی را که در پایگاه اینجرلی که ترکیه کار میکرد در شهر آدانا و قتل رساندند یک منبع به خبرگزاری اماق گفته است که حمله در منزل افسری مذکور انجام یافته و دلیل تأخیر اعلان این خبر حفظ امنیت گروه مخفی دولت اسلامی خوانده شده است ناگفته نماند که پایگاه انجرلیک ترکیه تحت تصرف نیروهای هوایی آمریکا و ائتلاف دیگری کفری بوده و از آن برای اجرای حملات هوایی در شام علیه دولت اسلامی استفاده می نمایند. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در نزدیک شهر رتبه ولایت انبار پنج تن از نیروهای صحوات کشته شدند خبر میافزاید که در میان کشته شده ها یک افسر بلند رتبه نیز شامل است گزارش های تازه از شام حاکی است که نیروهای دولت اسلامی بر پنج پایگاه نیروهای نظام سوری در محیط تلیله واقع در شرق تدمر تسلط یافتند خبر می افزاید که همچنان در این درگیری چهار سرباز نوسیری اسیر و یک تانک تی 72 یک پای توپانداز و دو بلدوزر غنیمت گردیده است در همین حال یک خبر دیگر میگوید که در اثر انفجار های جاسازی شده در راه عمومی اسریا و رقه یک اراده موتری حامل افراد دشمن از بین رفته است خبر میگوید که در این انفجار تمامی سرنشینان موتر نیز کشته شدند خبرها میگوید که گروه های مخالف سوری بر دو منطقه دولت اسلامی در شمال حلب حمله کردند. نیروهای دولت اسلامی با مقاومت سخت خود جواب دندان شکنی به دشمن وارد کردند. در سر درگیری متقابل 13 تن از نیروهای مخالف کشته شدند. در همین حال شش فرد همین نیروها در صحرای حمات نزدیک مرز سوریه و اردن کشته شدند. این افراد پس از آن کشته شدند که نیروهای دولت اسلامی ایشان را هدف یک حمله کمین قرار دادند. یا خبر دیگر میگوید که مجاهدین دولت اسلامی بر روستای تلبتال واقع در شمال حلب بار دیگر تسلط یافتند قابل تذکر است که منطقه مذکور شاهد 25 حمله توپخانه از سوی ارتش ترکیه نیز بوده است یک حمله کننده استشادی با استفاده از موتر بم گذاری شده تجمع نیروهای عراقی را در منطقه النصر در غرب مخمور هدف قرار داد تا کنون از جزئیات این حمله معلوماتی به دست نیامده است در همین حال یک گرادتان که همین نیروها در منطقه رجله از بین رفته است یک حمله کننده دیگر استشادی کاروان نیروهای کردی را در جنوب شهر مینبیج آماج حمله قرار داد در این حمله دست کم نو کرد ملحد کشته شدند و خبر اخیر این که نیروهای رافیزه عراق یک عملیات گسترده را به هدف از بین بردن مزاری سنی ها در منطقه شیخ الوقف در ولایت دیاله انجام دادند در همین حال مجاهدین دولت اسلامی به خاطر دفاع از اهل سنت و اموال آنها دست به حملات متقابل پرداختند در اثر چندین ساعت درگیری میان روافیز و نیروهای دولت اسلامی هفت اسکری رافیزی کشته و دو اراده تانک ام بی به شمول یک بولدوزر به طور کل از بین رفت حملات متقابل دولت اسلامی سبب شد تا رافیزی ها به هدف شومشان نرسند این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفيه مصدر جميل صليل الصوارم شنونده های رادیو صدای خلافت حال توجه نمایید به یک اعلامیه دیوان دعوت المساجد دیوان دعوت المساجد فرمان را صادر کرده که معزنین باید آزان را به طریقه و روش نبوی صلی الله علیه و سلم که در احادیث صحیح آمده است عمل نمایند اول در وقت صبح باید دوبار آزان گفته شود با آواز مختلف به خاطر که مردم فرق میان فجر صادق و فجر کاذب نمایند و تصویب یعنی و خیر من النوم تنها در آزان اول گفته شود و در میان هر دو آزان 15 دقیقه فرق می باشد دوم در جمعه باید یک آزان گفته شود و آن هم وقتی که امام بالای منبر بلند می شود سوم دروس و خطابت در لودسپیکرهای بیرونی و اقامت در لودسپیکرهای داخلی شود و این هم از طرف دیوان دعوت المساجد اوقات داخل شدن نمازهای فردا یک شنبه که چهاردهم رمضان المبارک می باشد فجر صادق سه و هشت دقیقه اشراق چهار و سی سه دقیقه ظهر یازده و چلا هشت دقیقه عصر سی و سی و پنج دقیقه مغرب هفت و سی دقیقه عشا هشت و بیست و نه دقیقه شنانده های گرامی از توجهتان جهان سپاس شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شريعتنا شريعتنا بسوي بسوي نور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشنی الله را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد یا دولت الاسلام نورت الدنیا جادت سماك بوافر البركات لما اقمت الدين این برنامه را شنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید فتلددت من عطره نسماتي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنونده های گرامی به برنامه بسوی نور خوش آمدید باز هم ما ابو مسلم خراسانی در خدمت شما قرار دارم برادران گرامی در برنامه امروز خود باز هم شیخ صاحب ابو خالد با خود داریم خواهیم راجع به بعضی موضوعات سخن بگوییم و سوالات را که متوجه شیخ صاحب ابو خالد سازیم امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید و کوشش کنید که برنامه های رادیو صدای خلافت ثبت کرده و از طریق اینترنت به تمام جهان ارسال کنین و در این دعوت الهی سهم شوید خب شیخ صاحب ابو خالص شما را به برنامه به سوی نور خوش آمدید میگم جزاک الله خیر خب شیخ صاحب ابو خالد خوشحال هستیم که باز هم در این برنامه با ما هستین میخواهیم که در برنامه امروز خود راجع به فضایل جهاد بعضی سوالات را متوجه شما بسازیم که جهاد چی فضیلت داره اگر میشه که مختصرا بر ما در مورد فضایل جهاد کم معلومات بتین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ناصر المؤمنين الموحدين مذل الكفار والمنافقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي المؤمن أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله الله تعالى را شكر غزاريم كما را توفيق داد كده روزي ماه مبارك رمضان يعني ده روزي اول ماه مبارك رمضان را روزه گرفتيم و الان در دهه دوم ماه مبارک رمضان قرار داریم ماهی که پر از فضیلت و برکات است ماهی که برای هر مؤمن و برای شخصی که مؤمن موحد است لازم است که اعمال نیکویی را انجام بدهد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بادرو بالاعمال فتنا شما به اعمال نیکو مبادرت بورزید پیش از اینکه فتنه های آشکار شود امروز عصر فتنه هاست فتنه های بسیار زیادی به گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم که وعده داده بود که بعد از من و بعد الصحابه و تابعین رضوان الله علیهم اجمعین در امت من فتنه های آشکار می شود در این فتنه ها برای شخص مؤمن لازم است که اعمال نیکوی را انجام بدهد از جمله این اعمال یک عمل بسیار بزرگ عمل جهاد در رای الله متعال است عملی که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره آن گفته است که بلندترین قله دین یا قلعه دین جهاد در راه الله متعال است الله متعال در قرآن کریم سورة الصف درباره فضیلت جهاد می فرماید قال الله تعالی إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يقينا الله متعال دوست ميدارت دارد آن را يقاتلون في سبيله كذا در الله متعال مي جنگن در الله متعال مي جنگن صفا صفستا كأنهم بنيان مرصوص گویا كإيشان يقع عبارة محكمة استن یعنی يعني در راه الله متعال به طور می جنگن یعنی يعني سفسته و با هم متفق و متحد هستند به مانند جسد واحد در بیان سبب نزول این آیه کریمه مفسران گفتند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین گفتند ای کاش الله متعال محبوب ترین اعمال نزد خود را به ما خبر داد آبدان عمل می کردیم هرچند جانها و مالهایمان بر سر آن می رفت یعنی فدای آن می شد پس الله متعال در اینجا با آنان فرمود که محبوب ترین عمل بندگان در نزد من جنگیدن در راه الله متعال است از آیت قرآن کریم فضیلت جهاد و قتال در راه الله متعال معلوم می شود و در آیت قرآن کریم اشاره به اتفاق ووحدت صفص مؤمنان وقتی می توانند بالای کفار بالای مشرکین و منافقین کامیاب شوند که متفق و متحد باشند اتحادی که از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته باشد و اتحاد و اتفاق در میان مؤمنان وقتی می آید که به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رجوع بکنیم چنانچہ اللہ متعال میں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شما چنگ بزنید بر اسمان الله متعال یعنی به قرآن کریم همگی ولا تفرقوا و نشوید و در جای دیگر الله متعال می فرماید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا از الله و رسول اطاعت بکنید و اختلاف نکنید در آیت قرآن کریم الله متعال اشاره کرده است که اتفاق وقت میاد که به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رجوع بکنیم در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است راوی حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ای المؤمن افضل شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسان کرد کہ کدام مؤمن و کدام مسلمان بہتر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جواب فرمود مؤمن مجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ مؤمن کہ جہاد میں کنت در راہ اللہ متعالی مرابا مال و نفسش بعد از او از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد کدام مؤمن بعد از مجاهد است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شخصی که در یکی از درهای کو به خاطر حفاظت ایمان خود از فتنه ها و از شهرها گوشه نشینی می کند والله متعال در جای دیگری می فرماید فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة پس باید مؤمنان واقعی بجنگن در راه الله متعال الذين يشرون الحياة الدنيا آنانی که مفروشن زندگانی دنیا را و آخرت یعنی دنیایی که فانیس دنیای فانی را با آخرت باقی معاوضه میکنن یعنی مؤمنان مخلص از منافقین باید جدا شوند مؤمنان جهاد را به خاطر الله متعال انجام میدهند چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرموده است مجاهد کسی است من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مجاهد واقعي كسيس است بلند کردن كلمة توحيد ويا پرچم اسلام بجنگت نه به خاطر چیزی دیگری فهو في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم آن شخص در راه الله متعال می جنگد شخصی که به خاطر بلند کردن و نظام اسلام می جنگد و بعد از الله متعال می فرماید ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب وكسي كي بجنگد یا کسی که می جنگد در رای الله متعال فیقتل پس کشته شود او یغلب یا اینکه پیروش شود فسوف نؤتیه اجرا عظیما در این دو صورت الله متعال می فرماید زود است که ما به این شخص پاداش بزرگی اگر کشته شود و یا پیروز شود در این دو صورت این شخص کامیاب است درباره فضیلت جهاد از رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث مختلف نقل شده است و همچنان علماء اسلام محدثین کتاب های مستقل درباره فضیلت جهاد تألیف کردند از جمله این احادیث حدیث ابی هریره رضی الله عنه أبي ابی هریره رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموت فرمود مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم مثال مجاهد كدر در الله متعال می یعنی شخصی که همیشه روزه و نماز میخواند الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة که مانده نمیشود از روزه گرفتن و همچنان از زکات دادن در راه الله متعال شخصی که همیشه روزه میگیرد و همچنان نماز میخواند و در راه الله متعال زکات میدهد مثال شخص مجاهد بمانند امین شخص است وبعد ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فرمات وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة والله متعال بعهد گرفتاس للمجاهد في سبيله برأي شخص مجاهد که الله متعال مي جنگد يبزمي الله متعال بأن يتوفاه أغرين شخص فوت كد يعني شهيد شد در قتال در راہ اللہ متعال ان یدخلہ الجنہ ان کے داخل کو نت اورا در جنت یواد اللہ متعال سمرائے شخص مجاہد او یرجعہ سالما مع اجر او غنیمت یعنی کہ وہ برگردد از قتال در راہ اللہ متعال بخانے خود و ہمرابا اجر و پاداش و غنیمت فضیلت اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای شخص مجاهد بیان کرده است از این حدیث معلوم می شود که فضیلت شخص مجاهد بمانند شخصی که همیشه روزه و نماز می خواند و قیام می کند شخصی که در جهاد است تنها بودن از این شخص در جهاد بمانند آن شخصی است که همیشه نماز و روزه و زکات می دهد از این حدیث معلوم می شود فضیلت شخص مجاهد از الله متعال استدعا میکنیم که یا الله متعال در این ماه مبارک رمضان ما را توفیق بده به این که به این عمل بزرگ یعنی جهاد در راه الله متعال مبادرت بورزیم جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم شیخ صاحب شما آیت قرآن کریم خواندین که الله جل جلاله می فرماید که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ای آیت اه، امی حکومت های مرتد هم بالای تالار خود نوشته کرده و از این آیت استدلال میکنن و که ما تمام هموطنان یک جا شده و وطن خود نگاه کنیم مختصرا در این باره برای ما کمی معلومات بدی و بعضی کسایی که امی فضایل جهاد خاص میکنن برای مسجد در رابطه به یک کم معلومات برای ما بتین در رابطه به سوال اول باید گفت به این مردم میگویم که اتفاق وقت میں آیت کے بقرآن و سنت رسول الله رجوع شود صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کے امروز انہا میں کنن یعنی يعني مردم های سیکولار یا اتفاق کے بمانند حزب اخوان المسلمین میں کنن کہ گروہ مختلف باعقائد مختلف جمعواری شده است درمیان آنها مثلا درمیان آنها شیعه موجود است درمیان آنها صوفی درمیان آنها معتزلی موجود است و با مردمها و گروه های مختلف در بعض احزاب اسلامی نام نهاد هستند موجود است این اتفاق نیست اتفاق در شرع الله متعال تنها به قرآن و سنت رسول الله می آید صلی الله علیه و سلم و بغیر از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق و اتحاد آمده نمیتواند در ارتباط به سوال دوم باید گفت به این مردم میگوییم که کار که کسایی که بعضی نصوص قرآن کریم را مختص به مساجد و دعوتشان میکنن این تحریف در قرآن کریم است چنانچه قاعده اصولی است علماء اصول تفسیر میگویند العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عبرت به عموم لفظ است نه به خصوصیت سبب یعنی خاص کردن نص قرآن کریم تنها به وقتش یا درباره یک مسئله ایسایی نیست نصوص قرآن کریم عمومیت دارد و ای روش گروه های گمرای بمانند گروه مرجعه و همچنان گروه معتزل است که و نصوص قرآن کریم را تحریف میکنند و از جای اصلی آن آن را اه، بر میگردانند و ای گمراهی است در دین الله متعال مثلا بعضی ها هستند که میگویند والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين گروه های موجود هستند که میگویند مراد از این آیت آية قرآن کریم تنها دعوت در راه الله متعال است حالانکه ظاهر لفظ دلالت بر قتال در راه الله متعال میکند این تحریف در قرآن کریم است و این خلاف امر الله و رسول است جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم که در مورد فضایل جهاد بر ما معلومات دادین امید است که شنونده ها هم معلومات گرفته باشن و رد بالای امون نظام های تاغوتی که از آیات قرآن کریم استدلال میکنن و تمام ادیان و مذاهب با خود جمع میکنن در حال که الله تعالی تنها مؤمنا را گفته که با هم متحد شوین و در مقابل کفار یک پارچه شوین و کفار نابود بسازین و رد بالای و کسایی هم بود که آیات الله جل جلاله را گرفته تحریف میکنن او را خواست فقط به خاطر دعوت ما چنان نتیجه گیری میکنیم که اینها امو اسلام آمریکایی را پذیرفتند خب از توجه تمام شما شنونده ها جهان سپاس از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی نمودید تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشین تمام شما را به الله زلجلال مسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درسهای از توحید معنای کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله معنای محمد رسول الله گواهی دادن به اینکه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است این چیز نیاز به نکات زیر دارد بنده باید ایمان داشته باشد که الله جل جلاله پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم بن عبدالله بن عبدالمطلب را به مقام پیامبری به سوی همه انسانها و جنیات برگزید تا آنها را به عبادت الله یکتا دستور دهد و از چیزهایی که به جز الله تعالی مورد پرستش قرار می گیرند منع نماید و احکام و مسائل دین را به آنان بیان نماید همچنان بنده مسلمان باید ایمان داشته باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده الله جل جلاله است و مستحق این نیست که کسی ایشان را پرستش کند همچنان در مدح و ثنای آن حضرت صلی الله علیه و سلم نباید غلو و زیادروی روی صورت گیرد به گونه ای که صفات و خصوصیاتی که خاص الله است به ایشان داده شود از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که او از عمر بن خطاب رضی الله عنه شنید که از بالای منبر چنین میفرمود از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله با روایت بخاری در مدح و ستایش من از حد تجاوز نکنید همان گونه که نصارا درباره عیسی علیه السلام غلو و زیاد روی کردند و بعضی از صفات الوهیت را به او دادند بگویید بنده الله و رسول او همچنان گواهی دادن به اینکه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است سه امر بزرگ را بر بنده لازمی میگرداند که عبارتند است محبت و احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بلکه بر هر مسلمان لازم است که محبت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را مقدم بر محبت جان و مال و فرزندانشان بداند از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین متفق علیه ایمان کسی از شما کامل نمی گردد تا اینکه مرا از پدر، فرزند و تمام مردم بیشتر دوست نداشته باشد. دوم، تصدق نمودن آن حضرت صلی الله علیه و سلم در امور غیبی و دیگر اموری که به ما بیان نموده است زیرا هر سخن و فرموده ای که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده باشد حق و راست است سوم اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این معنا که مسلمان باید مطابق اوامر آن حضرت صلی الله علیه و سلم عمل نماید و از اموری که معنی نموده اجتناب ورزد بدون شک گواهی دادن به اینکه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است اصل و اساسی بزرگ از اصول دین اسلام به شمار می رود و تا اینکه بنده بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم گواهی نداده و آن را تصدیق نکند مسلمان شمرده نشده وارد اسلام نمی و اگر بنده مرتکب عملی شود که با این گواهی دادن منافات داشته و خلاف آن باشد مسلمان شمرده نمی شود بلکه کافر و مرتد و خارج از دین اسلام است اموری که باعث باطل شدن کلمه محمد رسول الله می گردد اول دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم و دشنام دادن ایشان و تمسخر به شخصیت ایشان و مسخره نمودن امور و مسائل دینی را که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ما آورده است و اگر کسی چنین اعمالی را مرتکب شود به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم کافر گردیده است الله متعال می فرماید فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما اما نه با پروردگارت سوگند که آنان ایمان نمی آورند تا تو در درگیری ها و اختلافات خود داور قرار ندهند و سپس ملالی از داوری تو در دل خود نداشته و کاملا تسلیم باشند دوم این کار و تکذیب پیامبر صلی الله علیه و سلم و شک داشتن در صدق آن حضرت صلی الله علیه و سلم زیرا شخص منکر و مشکوک را نمی توان تصدیق کننده دانست و کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از صمیم قلب تصدیق نکند بر رسالت ایشان مؤمن محسوب نمی شود سوم روگردانی و سرکشی از اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این معنا که شخص بگوید اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من لازمی نیست و یا اینکه به طور مطلق از اطاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سرباز زده روی گرداند و در مورد اوامر و نواهی آن حضرت صلی الله علیه و سلم پروا و سلنگار بوده اهمیتی به آن قایل نشود اما آنکه به الله متعال و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ایمان دارد لیکن مرتکب بعضی از گناهانی می شود که وی را از دایره اسلام خارج نمی گرداند چنین شخص از گناهکاران است و او را به خاطر گناهانش تکفیر نمی کنیم بلکه از الله سبحان برایش عفو و مغفرت را تمنا داریم و به خاطر گناهانی که مرتکب آن شده بیم داریم که شاید دچار عذاب الهی گردد و کسی که مرتکب یکی از نواقض یا باطل کننده های اسلام گردد که گواهی دادن بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را باطل و نابود کند چنین شخص مؤمن به پیامبر صلی الله علیه و سلم شمرده نمی شود اگرچه آن را با زبان نطق کند حکم چنین شخص حکم منافقینی است که الله متعال در موردشان فرموده است اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هنگامی که منافقان نزد تو میآیند میگویند گواهی می که تو پیغمبری الله هستی و الله می داند که تو فرستاده الله می و الله گواهی می که منافقان دروغگویند لذا گواهی دادن بنده به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم درست نمی شود تا آنکه به خواسته های این کلمه عمل نکند مانند دوستی و محبت با پیامبر صلی الله علیه و سلم و تصدیق نمودن اموری که به ما خبر داده اند و فرمانبرداری تام از اوامر و نواهی آن حضرت صلی الله علیه و سلم گواهی دادن به کلمه محمد رسول الله تنها این نیست که با زبان گفته شود بلکه گواهی دادن به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم راه و روش زندگی مسلمان را تعیین می کند و در عین وقت محور و مدار کردار و گفتاری وی می باشد و به تحقق یافتن آن بنده مسلمان رستگار و سعادتمند می گردد الله تعالی عمل بنده را قبول نمی کند تا آنکه خاص و خالص به خاطر رضایت او تعالی و مطابق سنت و رویش پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشد پس وقتی که اخلاص نیت از نیازمندی ها و خواسته های کلمه لا اله الا الله به شمار می رود مطابعت و پیروی از رویش پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز از نیازمندی های گواهی دادن بر رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم به شمار می رود بنابراین بنده مسلمان پیروی واقعی اسلام شده نمیتواند تا آنکه با پروردگار خود مخلص و پیروی سنت و طریقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشد و هر عملی که موافق با سنت و طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشد باطل و مردود است با دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد هر کسی عملی انجام دهد که از دستورات ما نباشد مردود است همچنان در صحیح مسلم حدیثی که جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت نموده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه می فرمودند اما بعد همانا بهترین سخن کتاب الله است و بهترین روش روش محمدی است و بدترین امور آن است که بدعت باشد و هر امر نو پیدا یعنی بدعت گمراهی است لذا شخص بدعتکار در حقیقت از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم سرباز زده و نافرمانی ایشان را کرده است و راه غیر هدایت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در پیش گرفته و پیروی آن شده است از این رو وی به خاطر آن بدعت گمراه است شریعتنا شریعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته